Quan dic que no vaig, quan dic que no vaig allà, vull dir que d'alguna manera ja sé que era el que passarà. Quan dic que no vaig, quan dic que no vaig, quan dic que no vaig allà, vull dir que jo ja coneixia la dama del raval. Estimada i dolça. la frescor de la tebombra, la calor del teu amor, el amor bebe los es que fet la barema pel cabernet Sauvignon que presidi el Sant Sopar on decidireu vendre el món, eh? Els soldats del vostre taulell de risc qui són, d'on brolla la sang a cada guerra, a cada front. De nosaltres, el poble, que sap la sort que té de poder mirallar-se en tu i va fer una amable còpia. Ha calat la teva copla de robatori estable i deixa joves en la inòpia. Ja sé que mai entendràs la problemàtica o tot o res, amotinats com a àtica. El hàndicap és l'ètica en el teu discurs estàtic. Eh? Aquesta actitud no et porta enlloc perquè és erràtica, càldica, fòbia a l'àgora, no agorafòbia Que Claudi Gas dona més mars aquesta escòria i la victòria I un sabor tan dolç és compartit Somnis no són només somnis si els hi dones un sentit Alea jagta esta, oh oh, i que nunc qui trocuo L'asili, la pupila, factotum Caue canem, si vis paguen, para bene Hi ha un camí per la pau, que la pau és el camí Predica un camp de refugiats palestí i tasta el verí de cada reforma laboral que és la mare del xaval que està cuidant del teu jardí Caminem sense escoltar-vos, hem hagut d'aprendre a fer-ho Recupero les ganes de viure, recordant Tupac Amaru Parlar-ho amb el Basili abans d'escriure i tornar a intentar-ho Puc rimar-ho, sobre en profetes està escrit No posarem l'altre gat a bata, vine amb el teu sèquit Pànic, no tinc damunt és tan simbòlic Si tanquem els punts, la imatge et provocarà un còlic Jo dic sabotatge i sona més fort cap al social Per qui no entén que tu només et cal I que et passin l'escombra La por, la força i l'ordre són el vostre val Però si caminem per la foscor no tenim ombra alle er jagter hester oh, oh, Ikes nunk, quid pro quo Vasili la pupila factotum Caue canem, civis pacem parabellum Cogombres, amb la pupila us preparem pel ball Perquè a la tomba no us emportareu el nostre patrimoni Només el poble salva el poble, tu vols mirar-te al mirall si vols que et presenti el dimoni, que ressoni. A tots els pobles i ciutats venim armats amb líriques, combats, no teories cíniques. Ja saps, ens piques però no ens quedarem parats, serem estrictes, no catarem finals agònics. Però això no vull ser res, els patètics anels, els tants que creuen no ve triomfa pels pèls, que encara no entès, no vull ser ningú més que part d'un tot revoltat, apartar el teu alè fastigós amb meu clatell clavat i guerra, que els somnis col·lapsen, guerra, els que es relaxen perden, les arrels de la terra s'esquerden, els murs de l'imperi a cada guerra. A terra, la pau és a tocar arreu de la terra. Guerra, guerra. Si els somnis col·lapsen, guerra. Els que es relaxen perden. Les arrels de la terra s'esquerden. Els murs de l'imperi a cada guerra. A terra, la pau és a tocar arreu de la terra. Uh. Alea jacta est a pou, i que nunc, quid pro quo, basili la pupila factotum, caue canem, si vis pacem parabellum. Oh, alea jacta est a oh. i que nunc, quid pro quo Basili la pupila factotum Caue canem, vis pacem parabellum Bé, benvinguts un dijous més a Ràdio 77, aquí comença Alla Laberins, amb una companyia molt especial. Avui tenim en nosaltres en en Guillem i en en Robert per xerrar-nos del seu cas com a imputats en els quatre independentistes de Mallorca, però abans de començar vos deixarem un poquet de bona música amb el tema 2 a 1 d'adversaris que podeu trobar la seva col·laboració en els bonus de suport que podeu adquirir en solidaritat amb els quatre independentistes de Mallorca. no i no pots Salteu a terra i aixecar el cap cop del sol, sol, sols tot el dit amenaçant del control insons Com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots posar el peu a terra i aixecar el cap com del sol, sol. El que és fonamental, inqüestionable, marxa i deixa sensacions de lleugeresa. Els gossos salten per la plaça, escolten com canto, ningú salvarà la princesa. Odio pensar-ho, no cal ni tenir la mà expesa. Mira com mires tant, planer com això quan. T'oloro des de llit estant, estant, fins que em trenques. Projecte t'infecta, amb el vici de comparar-te, regalar-te un silenci massa profund, podria tombar-te. Com això, tot el que pensen és buit, de sentit, set, buit, cada nit, ocasions per desballar-te. Èpic, com el record recorda l'amic que és escèptic, que el tic-tac tàctic ha aconseguit robar-te. Estructurar amb estrofes allò que m'ha fet somriure, com un idiota que ha oblidat que cal per sobreviure. Caminar sense més pes no em fa més lliure, m'allibera, és la primera trampa del llenguatge. Espera, adults per afrontar aquest món convuls a cada impuls, no. La forma preval, adults per fer-ho suportant insults, càlculs, pòquers contra fulls en un combat entre tu i tu, quan rebaixes infinits neguits ocults. I per això són els amics, dits que suporten vergonyes, insuflen de revolta mil pedres i carantonyes. Per enamorar-se i veure que el sexe entre nosaltres tampoc és gran cosa. La cosa és quan t'allunyes, les nostres contrasenyes, les seves furgones, les castanyes que piquen de les entranyes de les dones, les nostres torxes i tatxes, les bones ratxes, les conxorxes, els faixes, els peatges i rebentar-los els cotxes. Pica el sol per la finestra i tot va ser un desastre. Menjant petonets de galta i avui menjant amb el sostre. Sol no és que sigui difícil, sol és un pal. Necessito trucar algú i algun és qualsevol, xaval. Junts no és que sigui fàcil, junts és suportable. Sé que sóc idiota, tio, sento Cuido, doncs tira'm un cable. Junts no és que sigui fàcil, junts és suportable. Les birres, la xapa, les misèries d'un gual trapa. Sols, tot el dit amenaçant del control. I sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots. Posar el peu a terra i aixecar el cap cop sols, sota el dit amenaçant del control, sols, com quan veus a venir el cop, proves d'esquivar-lo i no pots, Posa un peu a terra i aixecar el capcot del sot, xaval, juntes, llances, esmolant les puntes, juntes com, com quan obrim escletxes, entre els seus clitxers de l'ordre sang i fetge, i jutges seran víctimes de les nostres justes, repartim el pes de cada pas entre tots, porque en la calle codo a codo somos mucho más que dos, repartim les hòsties que donen entre tots quan funcionaris volen confiscar ampliar-nos l'horitzó. Anem tots a una, a vegades cadascú a la seva. Aguantem ploreres i nits de severes borratxeres. Cols a cols a la trinxera, estem de sequera. Cedim el nostre lloc i si algú triomfa tranqui té llitera. Jo no tinc ídols, si en tingués serien col·legues. En elles jo confio a cegues per superar els mals fràngols. Els del meu bàndol, a veure si t'enteres que són d'esperit lliure, cos i ment aventurera. Saber que estaran aquí quan torni la calma, que seran els salvavides durant la tempesta de magma. El dogma que no hi sigui l'enigma, que desapareixi l'estima fa els meus col·legues fins la mort em persegueixi. Entre birreta fresca fem les confessions, doncs no som de ferro, nen, tenim limitacions. Però el conjunt, ah, el conjunt és el que importa. Saber que junts i juntes rebentem totes les portes. La mort mental a les escoles, soles, tot regit pel moles, si vas a la moda soles tots els mitjans per superar els companys enganys. Generació dels Motorola soles, el suport mutu, el de tu a tu, junts, el respecte a cadascú i el treball en comú, junts, el coneixement propi, l'entorn laboratori, el repertori de la vida amb els seus apunts, junts. Sols, tot el dit amenaçant el control, i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots posar el peu a terra i aixecar el cap tot el sol, sol, sols, tot el dit amenaçant el control i el com i proves d'esquivar-lo doncs i no pots posar el peu a terra i aixecar el cap com del sol, sol. Començam aquí i ara, Laberins, i tenim en nosaltres, ja ho hem dit, en en Guillem i en en Robert. Benvinguts a Ràdio 77. Hola, bona, bon dia, moltes gràcies. Bones tardes. Bé, eh, les han convidat aquí perquè eh, fa... en el 2010, fa dos anys ara, a la manifestació de dia 30, on se reclama la independència dels països catalans, eh, varen passar eh, bé, certs esdeveniments que han provocat que dilluns hi hagi un judici. És a dir, a mi m'agradaria que per la gent que encara no s'hagi pogut informar o no sàpiga de què parlam, que mos ubiquéssiu un poc i mos contéssiu una mica què va passar aquell dia perquè hem arribat en aquests extrems. Bé, jo com ja sóc una mica de la família, deixarem que parli avui el Guillem, ja que mai el tenim aquí, i li dono la paraula amb ell. Bé, moltes gràcies Robert, uh, si, si ho faig malament tu me, me corregiràs, <laughs> si ets expert. Uh, <laughs> bé, a banda res, moltes gràcies a Ràdio 77 per, per convidar-nos en aquest programa i per, per la gran tasca que fan juntament amb altres en la resta de moviments socials de, de tot Mallorca i de la resta del país. Ara, just quan he arribat, hi havia una entrevista amb una persona de la directa i la veritat eh, ha estat una, una grata sorpresa que diuen. Bé, i de nosaltres som quatre persones, eh, quatre militants independentistes, Dos d'elles són membres de, de l'Organització Socialista d'Alliberament Nacional Endavant, eh, entre ells una d'aquestes som jo, i i bé, eh, com molta gent ja deu saber o no, va haver diversos incidents eh, durant la manifestació del 30 de desembre del 2010 i, i arrel d'aquests incidents, que varen ser uns incidents, tampoc no es que hi hagués molta cosa, pel, pel, pel que sol passar a Mallorca eh, era un poc estrany, tot i que darrerament eh, la conflictivitat social ha augmentat. Eh, quan varen passar uns 15 dies, aquestes quatre persones varen, estar, varen ser detingudes en dies diferents i bé, se'ns acusa de, de gairebé tot, de que els càrrecs són no, completament desproporcionats, nosaltres en un principi pensàvem no, no mos estranya que ens detenguin, som militants polítics, militant polítics revolucionaris, per la qual cosa és, una, és natural que l'Estat t'intenti detendre, etc. Però quan és tan difícil que, que, que un muntatge policial se sostengui quan tu veus un expedient farcit de mentides, d'irregularitats, de, de, de mil coses, i la cosa continua endavant és quan realment eh, no hi ha altres, que com dic som militants i n'estem acostumats, sinó familiars, amics, se sorprenen i bé, aquesta sorpresa per, per molt d'ells eh, serà a dia d'avui que tenim el judici i, i bé, eh, ja ha convocat una concentració, com, com tu has dit, i més o menys si un cas m'has fet preguntes perquè durant aquest any i mig han passat tantes coses que... Jo te volia demanar, mm, bé, primer de tot, a mi m'agradaria, perquè han començat un poc precipitadament, enviar una abraçada en en David i en Sílvia que no mos han pogut acompanyar, però que sí que estan també interessats en venir aquí a explicar les circumstàncies, el que passa és que per diversos motius no han pogut estar aquí, des d'aquí m'agradaria enviar-los això, tot el suport de Ràdio 77 i una abraçada ja com a companys. I el que te volia demanar era que, mm, és això, no? Han dit un expedient policial ple de mentides. És a dir, hi ha un, com una conjura eh, contra aquest moviment, contra el moviment independentista, però creus que han anat a Voltros 4 per qualque motiu en especial o com a caps de tour simplement perquè des de fora eh, l'opinió del moviment és que han anat a fer mal, és a dir, han anat a cuir a quatre persones molt actives i han anat bàsicament a fotre. Uh, Clar, això, aquesta, aquesta pregunta és <laughs> difícil de contestar, no? Uh... Jo, eh, particularment, i opinió personal, trobo que sí, que últimament s'està fent així, igual que va passar el dia de, dels de quadres amb Bunyola, o sigui, van agafar un de cada... Saps? O sigui, mai agafen a gent gran que se fiquen al davant i a nens perits i demés. Sempre van a, a gent que, que està al capdavant de moltes coses i sempre van a cercar aquesta gent principalment per intentar eh, saber, més de, de lo que no saben, perquè en el fons no saben res i o sigui, intenten eh, treure conclusions, eh, reprimir a, aquests caps de turc, que com has dit tu, però, però que en el fons es penya molt activista sempre, o sigui, mai, mai van agafar una persona que, o sigui... Eh, en això venia a referir-me, és a dir, han agafat a gent, militant o no, però que sí que du anys lluitant per, per l'independència i per socialisme i és això, no?, que diríem, ja no és una opinió personal meva, sinó una opinió de gent que està, està al dia sobre aquest cas, i més a Mallorca, eh, és això, no?, s'arribava a la conclusió de que han anat per quatre persones que són que tenen un paper important en aquest moviment. Uh, sí, uh, a dir, po podria ser les quatre persones que estem imputades i pues, fa anys i panys que, que lluitam i ho feim amb molt d'orgull, amb molt d'honor, i han continuat lluitant durant aquest any i mig i dia de nou continuaran lluitant. Uh, allò que, que jo penso que, que és important un poc també és l'actitud en què el nostre moviment polític i altres moviments populars de Mallorca han pres, uh, hem, hem enfrontat aquesta repressió i va ser... Uh, s'ha editat un vídeo de suport en diferents persones, moviments socials, etc. Sí, uh, I... la setmana passada ho vàrem, ho vàrem publicar l'àudio diverses vegades perquè creiem que era d'interès i a més és gent que sobretot a Mallorca coneixem, que tenim per mà, no és ningú que diguis que no sé d'on d'on ha sortit, és a dir, són amics, són companys, Clar. que també estan ficats. I d'allò, eh, d'aquell vídeo me va, me va encantar una, una frase que diu en Titot, es, es cantant del Principat i, i regidor de la CUP, eh, que diu que l'estat hauria de saber que quan eh, cauen quatre militants de l'esquerra independentista se n'aixequen vuit i encara n'hi ha quatre més que estan, que estan ja preparats per sortir quan calgui. Per tant, aquesta és idea principal, més enllà de si nosaltres som persones molt actives o menys, que si no hi són nosaltres hi haurà altres companyes i companys allà a primera filera de lluita, a primera línia de lluita, i nosaltres a segona, esperant eh, per quan mos torni a tocar. Eh, com s'ha demostrat el darrer any i mig, com s'ha mostrat eh, en totes les manifestacions, protestes, etc. Eh, vull aprofitar per per, uh, perquè si no se me passarà, per enviar una abraçada... Uh, o, sí, per, no me sol agradar contar coses personals, no, no, no és que sigui molt fan de fer-ho, però sí que m'agradaria dir, per exemple, que uh, és una sensació que a mi m'ha passat, que quan he vist totes aquestes protestes contra Bosà, tota la repressió que han patit, la repressió que pateix la gent que lluita, uh, te fa veure que molta més gent està allà i que aquell buit no són 8, si no són 800, són 8.000 i seran molt més, enfrontant-nos a aquelles persones que volen fer desaparèixer com a poble, que volen que la nostra classe social estigui pitjor que mai o pitjor que, que els darrers 40-50 anys. Per tant, sí, aquesta sí que seria la sensació personal d'estar de, de content perquè, perquè la lluita continua, clar. I és important que, vo, que sentigueu que teniu suport i que estigueu animats i amb ganes de seguir lluitant. Uh, sí, bé, això des de quasi gairebé quan estàvem entrant a comissaria de detinguts jo crec que ja, que ja estàvem notant el suport i, eh, i l'han sentit durant tota la campanya, mai mai ens ha faltat res. Ha estat jo que penso que també un procés individual i col·lectiu, individual per les quatre persones i col·lectiu per tots els nostres companys de, els nostres companys de lluita, els nostres familiars, els nostres amics, etc i bé, no sé si en Robert estarà d'acord, però dissabte varen fer un acte en el Teatre del Mar i, jo em va enviar el Majoral, en Parlament de Familiars, de les persones imputades, i sincerament va ser una cosa mm, preciosa, no? És a dir, jo, jo m'ho vaig sentir molt, pens que, que l'atmosfera que se va crear va ser realment molt xula, seria un poc el punt de pujada, i ara supos que la concentració de dilluns serà un altre punt de pujada entre membre judici gairebé amb un somriure. Mireu, fem una pausa, escoltam un tema dels nou dit d'en ses freixes, tocats pel foc, la cançó se diu Cançó per l'abril i continuam i mos contau tot aquest seguit d'actes que s'han fet en relació a donar-vos suport i a veure que no esteu tots sols. repetir els mateixos errors no és això Estàs tranquil entre mil mirades d'aire servil i et sents útil i jo sutil la su paraula... Bé, continuem aquí, a Ràdio 77, eh, tractant del tema del proper judici en els quatre independentistes de Mallorca. I bé, anàvem a continuar, que mos contessis un poc, Guillem, eh, aquests actes que s'han fet eh, relacionats amb els cas, és a dir, el darrer va ser el concert d'en Biel Majoral en el Teatre del Mar i va ser tot un èxit. Uh, sí, dissabte va ser, va ser realment uh, molt xulo. Uh, va ser un poc sac culminació, és que mos feia moltes ganes fer. La campanya de, de suport ha estat, ha estat curteta perquè el judici ha arribat molt més prest d'allò que ens pensàvem però l'acte de dissabte va ser, va ser molt xulo. I després, bé, actes i accions i activitats se n'han fet amb tantes que, que crec que, que ni me les sabria totes i que seria gairebé impossible anomenar-les. S'han fet arreu de Mallorca, a tots els països catalans, eh, sempre han sentit el suport de, del nostre moviment polític, de tots els moviments socials, eh, de vegades fins i tot eh, organitzacions o col·lectius que no t'ho pensaves perquè nosaltres estàvem preparant la campanya, però també per, per desgràcia eh, tenim altres campanyes que no són antirepressives perquè hi ha moltes lluites i tampoc volíem prioritzar únicament l'antirepressiva i, i veies col·lectius que de cop un dia veies una carta en el diari o organitzaven alguna cosa i això també era molt, eh, molt era molt xulo veure que hi havia gent que no feia falta que tu els cridessis que ells estaven allà el dia per tant, et suport, eh, com he dit abans, eh, l'hem sentit sempre, com no podia ser d'altra manera, clar. És a dir, des del dia de la manifestació fa dos anys, fins ara sempre vos heu sentit recolzats i animats o sempre hi ha qualque moment que un pintura se posa a pensar i els ànims acaben una mica? Sí. Perquè al cap i la fi som persones, clar. sentim i... Sí, no, no, està clar. Nosaltres ho vàrem dir el dia del concert d'enviar de, de, de, el Majoral, és a dir, nosaltres som, eh, som persones com, com, com tu, com, eh, com la gent que ens escolta. Nosaltres tenim, tenim un projectes vitals, personals, tenim un familiars, unes amistats, unes persones que ens estimen i que estimam moltíssim i clar, haver denfrontar tantes penes de presó, que són 9 eh, anys de presó en, quatre persones, eh, un total de 9 anys de presó, una d'elles 3 anys, que li pot suporar si ingrés directe eh, a un centre penitenciari, eh, no és una perspectiva positiva i tens moments durs i dolorosos que els nostres companys de lluita, els nostres familiars, les nostres amistats han patit a vegades. Però allò que ens hem de quedar, més enllà d'aquests moments que també ens recorden que són persones amb sentiment, amb arròs, que han de millorar, no arròs per, per estar nerviós davant això, sinó que, que... bé, no, no arròs, sinó en, en sentiments, que, que, que, que tenim moments baixos i moments alts, eh, la eh, part important és que nosaltres des del primer dia hem estat donant la cara, hem estat orgullosos d'allò que varen fer, hem estat orgullosos del moviment polític en el que militam i no ens hem arronsat, és a dir, sempre Ara veiem bé, diria desenes, igual són centenars de polítics corruptes que estan passant per jutjat de via Alemanya en el que anirem nosaltres dissabte, di, dilluns a les 9 del matí. I a les I... 9 del matí mateix hi ha convocada la concentració, concentració de suport. Sí, vos hi volen veure totes. I de, molt de polítics han arribat, s'han tapat, han hagut de tancar carrers perquè venguin, etc. Nosaltres no, nosaltres arribarem com hem fet tots els actes, sense cap penal, si hi ha premsa parlarem en premsa i direm allò que aquest cas mostra la persecució policial i judicial que pateix l'esquerra independentista i altres moviments populars a Mallorca que nosaltres no mos arronsam, que seguim allà lluitant com el primer dia amb més ganes, amb força i ànims que mai i que, que nosaltres el triomf mos mostra el suport que tenim i les protestes que continuen i continuen i continuen i el senyor... A nosaltres, també cal dir-ho, a nosaltres mos va detenir, mos va detenir un delegat del govern de, del PSOE i ens està jutjant eh, sota administració del PP, no? I en en Socias i en en Rodríguez dir-los això, que ens poden jutjar nosaltres, però que no, que, que la gent continuarà. És un poc aquella frase de, les panteres negres, no? Que deien, ells poden empresonar un revolucionari, però no podran empresonar la revolució. És a dir, que com, eh, com bé que el senyor Rodríguez se vagi, se vagi donant compte d'això, perquè el senyor Rodríguez, el senyor Puig en el Principat, se'n vagin donant compte, sí. podríem parlar una mica ara de què va passar exactament aquest dia, és a dir, de què se vos acusa eh, i per què eh, se vos demanen 9 anys de presó conjuntament, 13.000 euros de multa com ha estat eh, el procés judicial durant aquests dies i una mica això, no? que la gent pugui saber exactament què va passar aquest dia 30 i per què esteu eh, en situació situacions què vos trobeu ara? Mm. Bé, el dia 30, eh, durant la manifestació, com ja és tradicional, se, se crema una bandera espanyola i pareix ser que, que uns policies ho van intentar impedir, hi va haver diversos aldarulls. El que passa és que aquests aldarulls segueixen una, una tònica que ja havia passat, eh, perquè després resulta que un senyor que va ser ferit o que estava per allà era un guàrdia civil retirat, conegut feixista, hi ha fotos que ell té cadires sense les mans, etc. I això segueix un poc el patró del cas del nou de Palma, és a dir, venen un feixistes, te, te provoquen, creen el derulls i després acabes imputat a eh, tu. En la diferència que el cas del nou de Palma era per insults i aquí la cosa eh, se'ns acusa de... de... bé, de ser còmplices de la crema de la bandera espanyola, d'agressions a policies i a un ciutadà, de lesions i crec que també hi ha desordres públics, que seria un poc tot plegat. I tot això pega a que són 9 anys de presó en total, entre 4 persones, surt 2 anys, 2 anys i 2 anys per cada una de les 3 persones i després una altra persona són 3 anys, perquè en principi va fer més mal, eh, lo que sigui, això és allò que ells han inventat, no? I... Que de fet és el Guillem, que el que està parlant, o sigui, és el que més pillarà, pobret. Bueno, ja ho veurem. I ja veig los simpàtic eh? Sa vida és molt injusta. I així, eh, després ens demanen també 13.000 euros en multes, que no sé com va la cosa, la dada anecdòtica i graciosa no era que no sabíem si eren 13.000 o 13.000 quant, perquè posava, a més de tot allò que pagàvem, deia, més un traje de policia que algú va, va rompre amb un cop o no sé. Sí, Story. Jo tinc una altra dada anecdòtica, que és que ens van anar a fer declarar el puto 23F, o sigui, que té collons la cosa. <laughs> Sí, i eh, a part de d'anècdotes a part, que supos que n'hi ha, que ha moltíssimes, però, però bé, la d'Estràgia ha estat de les que més gràcia mos han fet. Uh, bé, anècdotes a part, com, com han dit i ho volen deixar clar, perquè pareix que aquí estem també fent moltes bromes, uh, eh, l'expedient és tot un muntatge, està farcit de mentides, etc. I, i nosaltres, després del procés judicial, ha continuat en primera instància, eh, nosaltres ho vàrem anar a declarar, etc. han declarat eh, això sempre, i després ens pensaven que la cosa se tancaria, perquè clar, també cal dir que aquest no és un, eh, no és un expedient que, hagi, que hagin duit els policies que varen intervindre allà, sinó que un jutge va tancar la primera denúncia i després la brigada d'informació de la policia espanyola va ser la que, que va agafar el cas i va aquest muntatge perquè aquestes quatre persones fossin imputades. I, i bé, nosaltres, eh, ja dic, es, es cas ha seguit judi judicialment, hem après moltíssim sobre llenguatge jurídic, és a dir, quasi gairebé ens hem comprat un diccionari de llengua espanyola per aprendre un poquet, però, però bé, eh, la cosa ha continuat, ara anem el judici i, i suposam, en principi, també és una cosa que volen dir, que en principi no, no, no esperam altra sentència que és solució. I, no hauria de ser altra sentència I quan ens exolguin, eh, tot i que confiem molt poc en la justícia espanyola, perquè és la justícia que està fet eh, a mida d'aquell estat que en vol eliminar com a poble i dominar com a classe, ens podem, eh, ens podem plantejar denunciar eh, en aquells policies que, que han dit mentides, perquè aquí hi ha persones en noms que són policies que estan dient mentides sobre agressions que ells saben perfectament que no va ser com ells diuen. Per tant, eh, primer esperam la solució, no esperam una altra sentència i després ens plantejarem, ens plantejarem això. Eh, eh, també ens deixam pens un poc la criminalització mediàtica que han patit per, per, per part d'un diari, que és la punta de llança de, de l'espanyolisme, eh, de l'espanyolisme a Espanya i de l'espanyolisme en els països catalans, no? que en aquest cas aquí és l'edició local del Mundo, el dia de Baleares, i, i bé, votant-se tots els còdics deontològics de seva professió, ens han intentat criminalitzar, etc. El que ells no entenen és que aquesta criminalització allò que fa és unir-nos més i, i fa que molta gent ens hagi donat més suport encara perquè veuen que, que aquella idea de quan estires la corda la pots rompre i pens que en aquest cas la, la rompran i el sortirà malament políticament. De muntatges policials i de mentides per part de policies o feixistes tenim ja diversos exemples, per desgràcia, a Mallorca. Uh, eh, vos doncs tenim a Voltres, els quatre independentistes de Mallorca, tenim els nou de Palma, Tenim després, recentment, eh, els joves que varen ser detinguts per les manifestacions contra en Boussà a Bunyola. Després tenim eh, gent que està rebent multes i està sent citada fora que encara hagi acabat el procés d'investigació per l'ocupació de la conselleria. És a dir, Mallorca està sofrint una repressió que fa molt d'anys que no se veia. I Pentura no perquè no hi hagués moviment, perquè no ve d'ara això, sinó Pentura perquè el govern que ha entrat recentment eh, ha adoptat unes postures que no és el que el poble vol, el poble eh, surten al carrer, se revela i després ve la repressió. És a dir, està seguint tot una cadena que podrien dir una mica pintura s'inici, va ser el que va passar a la diada de dia 30 fa dos anys i que pareix que no té per on acabar, però és el que dèiem, no? És tot com a un complot de mentides, de falsejament d'informació, de falsejament d'imatges, ja no tan sols només per la policia, sinó per mitjans de desinformació, eh, fins i tot mitjans autonòmics que deixen de mostrar la realitat eh, i ens trobam en casos quasi cada dia, és a dir, ja només s'informa de lo que a certes persones li convé o cert partits que ho gestionen volen. Sí, uh, sí, realment crec que dels casos que has dit encara n'hi ha més, eh? hi ha gent de Manacor, hi ha els companys Sarawis, etc. Uh, eh, jo penso que la imatge és, o jo la posaria així, uh, és, és graciosa, i, i però penso que és així. Uh, un jove entra a un edifici públic, un funcionari públic te dona una clatellada davant les càmeres de la televisió d'aquest estat, de televisió espanyola, i acaba denunciat el jove. I això ha estat així. És a dir, un jove ha entrat a un edifici públic on en principi la funcionària és aquella persona que l'ha d'atendre perquè li paga ell mateix en els seus impostos i nosaltres, aquella funcionària li pega una clatellada davant les càmeres de la televisió, el company d'aquest jove han d'agontar perquè li anava a pegar una punyada, per darrere, per cert, i acaba denunciat ell. I avui, en, avui han sabut, eh, pens que ja, ja comunicats per la xarxa, que han arribat més multes, a part de les sis persones que han detingut per l'ocupació, han arribat més multes a eh, companys i companyes de l'assemblea UIP, multes administratives per ocupar un espai públic, com ens ocupar espais públic no fossin per ocupar, amb horari d'oficina. Per tant, bé, dins tota aquesta, dins tota aquesta dinàmica repressiva, que jo crec que, que augmentarà, perquè augmentaran les lluites, perquè la situació política i social no deixa d'empitjorar, Supos que els moviments socials ens han de bascular entre dues coses. Una, combatre es, delegat de govern que més detencions en menys temps ha fet, que s'anomena Rodríguez, el senyor que va avisar a Hidalgo que són les 8 i estoy en mi despacho, és a dir, una persona d'aquesta credibilitat, la persona que ha ordenat més detenció, més repressió en els moviments socials mallorquins en menys temps, però a part d'aquella denúncia particular d'en Rodríguez que han de fer, perquè és una realitat, no ens en tampoc de tancar. Me'n record un llibre sobre la repressió molt bo d'en David Fernández, el Cròniques del 6, eh, que conta un poc la era Valdecasas a Barcelona, eh, bé, en el Principat, i va un moment que un dia un company o una persona, un advocat conegut, li va dir no vots centrar tant en Naval de Casas, que Naval de Casas és una eina més del sistema, no? És a dir, avui l'eina eina del sistema s'anomena Rodríguez, abans s'anomenava Socias, i més endavant n'hi haurà un altre, perquè el moviment social mallorquín, senyor Rodríguez i senyor sistema espanyol continuaran lluitant amb totes les eines que tenim per aturar les vostres retallades, els vostres atacs, etc. Per tant, dins tota aquesta dinàmica, allò que pensam és que l'estat s'ha assustat, té por, i opta per la repressió. Aquesta repressió allò que farà és un poc el que comentaven company, no sé si ha estat en Robert, o m'ho han dit quan arribava que fèiem un cafetet, no farà més que unir-nos i que responguen de forma més coordinada, més unida i entrem massa dinàmica acció, repressió, acció i en sortiguen reforçades. A mi el que em preocupa és que se li engreixi cego en el senyor Rodríguez perquè ja no és la primera vegada que l'han de nomenar per les zones de la ràdio i, i bé, Bueno, mai millor dit, mm, continuem amb la cançó de mesclat No en volen cap, i en aquest cas no en volen cap que no sigui dels nostres. el blat, un fals, etc., fan servir una eina que es diu corbella. Fins aquí l'explicació. Ara parlem de, de la cançó. Una de les primeres cançons que vaig fer i una de les darreres que, <coughs> que he cantat. La, eh, la samarreta. Thank you. Jo sóc fill de família molt humil, tan humil que d'una cortina vella una samarreta en fere vermella. Densa per aquesta samarreta no he pogut caminar ja per la dreta. He hagut d'anar contracorrent perquè jo no sé què passa que tothom que el ve de cara porta el cap topant de terra. Densa per aquesta samarreta no he pogut sortir al carrer ni treballar el meu ofici, fer de ferrer. He hagut en el camp guanyar jornals, ai, si la gent ja no em veia, jo treballava amb la corbella. I dintre de tots els mals, sé treballar amb dues coses, amb el martell i la corbella. Gairebé no comprenc perquè la gent Beguiem i Robert, en, en Robert ja han dit que és de sa família, uh, passa més temps aquí en jo a ràdio <laughs> que en el carrer, gairebé. Encantat, encantat. Bé, lo que dic, supercontentes de tenir-vos amb nosaltres aquí i sabeu que teniu tot el suport de Ràdio 77 i dels companys que fem la ràdio personalment. Guillem, qualque cosa més a dir? Mos deixam Algo important? Uh, bé, eh, mos deixam tornar a convocar la concentració de dilluns a les 9, <laughs> que és molt important i ja mos farem pesades. I després, bé, de dissabte sí que si teniu ganes, etc quan torneu de la platja, el que sigui, farem una festeta de cloenda de la campanya on, eh, on donam, volem donar les gràcies a totes les persones, organitzacions, col·lectius que no els anomenam, grups de música, tothom que ens ha donat suport perquè han estat moltíssimes. I bé, dissabte farem eh, una cloenda, farem unes canyetes de cerveses aquí a l'Ateneu Popular de Palma, en el carrer de la Missió de Nou, i després hi haurà un, un concert així en família de d'Ugaque, que és un hip hopero mallorquí que viu a Igualada, en Robert o en Càndid, que no corregeixin si Sí, uh, viu a Igualada, però és mallorquillà d'adopció. De fet, aquí ja varen presentar el seu nou treball, la seva maqueta, que vendrà a presentar-nos dissabte aquí a l'Ateneu de Palma a partir de les 8 del cap vespre, si no vaig malament. Sí, de, de fet, potser hi ha alguna sorpresa més. Ho deixo anar. Ho deixem anar. Bé. Robert mos diu que, que hi ha sorpresa i, i totes, totes estem preocupades. I sí, eh, pens que no m'he de res. Donar... Eh, bé, supos que ara continuem el programa, però bé, jo supos si parlo per totes les quatre persones, donar les gràcies, eh, agraïment personals a tots i a totes que no podem, i dir que, que si nosaltres ens enfrontàvem en aquest judici amb aquesta, amb aquesta actitud de, de plantar cara, de no ronçar nos és perquè sabem que no estem tots soles i perquè de sempre han notat el suport de l'esquerra independentista, dels països catalans i de tots els moviments socials també del nostre país. Per tant, eh, continuem en lluita. Això sempre. Sí, o sigui, com ha dit el Guillem, sense Valtres la lluita ha sigut molt més fàcil i gràcies a Valtres i diners eh, per a fer-lo tan emotiu i, i haver-nos donat aquest gran suport a tots quatre i, i fer-nos continuar a aixecar-nos cada dia i amb moltes més ganes encara lluitar per, per la nostra terra i la nostra cultura. Recordem ràpidament, dilluns a les 9 de matí en els jutjats de Via Alemanya de Ciutat hi haurà una concentració de suport enfront al judici dels quatre independentistes de Mallorca. Uh, dissabte uh, mos veiem amb un cafetó antirepressiu a l'Ateneu Popular de Ciutat al voltant de les 8 del cap vespre després de la manifestació que hi haurà eh, que començarà a les 6 de Sora Baixa i serà una manifestació que se donarà arreu dels països catalans en solidaritat eh, bé, amb França retallades i la repressió que hi ha, l'empresonament injust d'en Rubén i d'en Andreu en el Principat i demostrar que un cop més no callarem i seguim en peu. I ara a continuació vos deixarem un tema de Nuc, els qui podran gaudir del concertet dissabte aquí a Sataneu tema se diu Engany i uh, forma part de la seva primera maqueta. Avui vinc acompanyat, normalment estic a sola regits per una joventut enganxada escoles, polítics, informadors, poderosos dient troles i tu preocupat perquè la gent digui ei com voles. N'estic ja ben fart de que els xulos em toquin les boles en comptes de tocar llibres toquen alerons i motoroles. Xupòpters i xupacul intenten agradar noies però venen els seus amics per un parell de galloles i és que no hi toques. Masclisme rebombori, deixa ja la teva nòvia enfront l'empresonament d'en Rubén i en Andreu en el Principat eh, arrel de la de la vaga general de dia 29 de maig, eh, vos volíem informar que podeu consultar per internet eh, una entrevista que se va fent el representant de l'assemblea de suport d'en Rubén i en Andreu, eh, companys de lluita que el coneixen bé i podreu trobar mm, els vídeos si el cercau com juntes o podem tot, mai millor dit. Condemnen homosexualitat i per ell no hi ha prou d'armaris, ell no a la bord. Però si no s'ofer abusos per part seva has tingut sort. Control remot, hereu un clot, no callaré ni em faran callar ni després de... Hola. Bé, si cercau aquest vídeo, que mm, li trobareu un accent mallorquí perquè una de les persones que, que hi participa és una mallorquina resident a Barcelona i, i és interessant, no? ara que parlaven d'aquesta repressió, aquesta, aquesta unitat, així com de, dels països catalans, no? tenim una companya allà que les quatre persones coneixem, que ens ha donat sempre suport, bastant integrada, molt integrada, a la vida del barri de Sants, i ara està en el grup de, de suport a, a Sant Davant l'empresonament d'en Andreu i en Rubén. modes, em pixo sobre les modes. Mentre jo m'esturbo, tu t'immoles, no penses i és que no hi toques. Jo obrim cames i amb boques, jo sóc més de sirenes, tu ets més de foques. No hi veus, és que no em foques. I aprofitant que escoltàvem aquest tema de Nukake, eh, dir-vos que si per casualitat passau per l'Espelt aquest divendres, a partir de les 9 podreu gaudir d'un concert per part seva i per part d'en Baltònic, que ja vàrem tenir aquí a Ràdio 77, presentant-nos la feina que fa des de Mallorca, rap rural i bombes verbals de Nukake. et faig ganyotes, sou idiotes i els raperos els hi dic que el setembre torni Però si aquest divendres no teniu la sort d'estar per l'Esfelt, vos podeu passar per Riudols, un bar familiar que està just de vora la rotonda de vora el conservatori, perquè a partir de, de ves les 8 del cap vespre podeu gaudir d'un concert per part de Taverners com una puça. Ets un paràsit que destrosses les neurones, que arribes a nosaltres en forma d'imatges blaves que ens ensenyen les batalles que vosaltres feu. D'amagades, d'amagades, d'amagades, sí, sí. D'amagades, d'amagades, d'amagades, sí, sí. el sac preparat el podràs omplir de seguida. Paradís d'asfalt, deleri exquisit, poble fem sense eixirà. Eres un bru, bru, bru, sangonera, solta-la Bé, fins aquí ha arribat aquest programa. Des de Ràdio 77 mos acomiadam. Aquí ara Laberins. Donar les gràcies una altra vegada en en Robert i en en Guillem per estar aquí. I sou benvinguts sempre que vulgueu. Uh, bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Uh, M'ho han passat superbé, no? Uh, perdona, bé, en Robert. Sí, efectivament, han tingut una barcòmica perquè, de fet, o sigui, al final tot depèn de les escoles i amb una mica de de riure de més perquè aquest surrealisme o sigui, no em farà aturar la lluita, o sigui que, que de fet els primers dies sí que, que potser vam estar fotudillos, sobretot els nostres familiars o persones eh, més agermanades i més, però, però que ara ho portem amb tota la força i lluita que ens heu donat tots vosaltres, siguin grups musicals, gent que ha coordinat tot aquest moviment per l'absolució de tots quatre, com com, com Radio 77 i tot el suport que hem rebut de, des de Mallorca i tots els països catalans i, i més enllà. O sigui que, que per això hem tingut una part una mica irònica i humor negre, però, però que, que, que s'agraeix tot, tot el vostre esforç i, i, i que moltes gràcies de tots quatre, encara que falti el, el David i, i la Sílvia, o sigui, és un agraïment de part dels quatre i, i fins sempre i que la lluita continuï. Uh, bé, sí, ara en Robert ha, ha inventat en, en David i en Sílvia i, i res, uh, tant de bo ells, ells haguessin pogut estar aquí, però bé, on segur que estaran serà dilluns i... I res, moltíssimes gràcies i esperam eh, poder tornar a venir a Ràdio 77 des de Manco de Golló que, com a militant d'endavant. Eh... Uh, a parlar altres coses, de projectes que construïm, a parlar d'aquest fantàstic Ateneu que tenim a Pamla, a parlar de més assemblees de maulets, de més lluites a la ciutat, als pobles, etc. I per això també ens agradaria venir. Eh, que allò que diuen que no, que no ens tapi el bosc, que, doncs, que la repressió no ens tapi allò que és important, que és la lluita política, la lluita social, la lluita cultural, que és allò que, que hem de prioritzar sempre. Moltes gràcies i com, moltes gràcies. Bé, idò, mos trobam dijous que ve, però abans mos trobarem dilluns en els jutjats de Via Alemanya i cada dia mos trobarem una vegada més en els carrers, així que vos deixam amb un tema dedicat a en Guillem de la Polla Record, No Somos Nada. Siempre tratados como basura, Como tienen micropene, necesitan pistola Desalojan poblados Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. Todo no. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro.